פרק ה' ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לי יצא להיות מושל בישראל, ומוצאותיו מקדם מימי עולם. לכן ייתנם עד עת יולדה ילדה, ויתר אחיו ישובון על בני ישראל. ועמד וראה בעוז אדוני בגאון שם אדוני אלוהיו, וישבו כי עתה יגדל עד אפסי ארץ. והיה זה שלום, אשור כי יבוא בארצנו, וכי ידרוך בארמנותינו, והקמונו עליו שבעה רועים, ושמונה נסיכי אדם. ורעו את ארץ אשור בחרב, ואת ארץ נמרוד בפתחיה, והציל מאשור, כי יבוא בארצנו, וכי ידרוך בגבולנו. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, כטל מאת אדוני, כרביבים על עשב, אשר לא יקווה לאיש, ולא ייחל לבני אדם. והיה שארית יעקב בגויים, בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר אם עבר ורמס וטרף, ואין מציל. תרום ידך על צריך, וכל אויביך יכרתו. והיה ביום ההוא נאום אדוני, והכרתתי סוסיך מקרבך, והעבדתי מרכבותיך. והכרתתי ערי ארצך, והרסתי כל מבצריך. והכרתתי כשפים מידיך, ומעוננים לא יהיו לך. והכרתתי פסיליך ומצבותיך מקרבך, ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך. ונטשתי אשריך מקרבך, והשמדתי עריך. ועשיתי באף ובחמה נקם את הגויים אשר לא שמעו.